Poznato nam je da porodica ima važnu ulogu u društvu. Ona je prva, osnovna, glavna cigla u izgradnji društva. Ukoliko porodica bude ispravna, zdrava, jaka, čvrsta, očekivati je ako Bog da, da i društvo, zajednica u kojoj porodica nalazi se i od koje se, por, od koje se društvo tvori, da samo i takvo društvo bude jako, čvrsto i zdravo. Zato je obaveza svima nama muslimanima svakako da gradimo zdrave, sretne porodice. Zasigurno muž i žena, suprug i supruga, nakon Allaha subhanahu wa ta'ala, nakon Allaha je dozvole, imaju najveću obavezu, najveću odgovornost u izgradnji te zdrave porodice, sretne porodice. Zato je neophodno da se muž i žena, suprug i supruga obhode jedno prema drugome na najljepši mogući način. Da bismo se obhodili prema svojim suprugama i one prema nama, na što je god moguće ljepši način, moramo biti svjesni potrebe braka. Moramo biti svjesni braka Allahove blagodati u kojoj se nalazimo – Zasigurno ukoliko se upoznamo sa vrijednostima, odlikama, koristima braka, zasigurno ćemo tada nastojati i očuvati naš brak, što je god moguće više. A jedna od metoda očuvanja braka, jedna od najdjelotvornijih metoda nakon vjere svakako, jeste lijepo, lijepo obhođenje. A eto, vidimo kroz ove naše emisije, kako, na koji način, koliko nas opet naša vjera postiče na takvo lijepo obhođenje. Pa u ovoj emisiji upoznajmo se donekle koliko je bitan islamski brak, koliko je vrijedno živjeti u braku, koje sa sobom koristi odlike vrijednosti nosi jedan islamski brak. Prije svega, Allah subhanahu wa ta'ala sve što je stvorio, sve što postoji, Allah subhanahu wa ta'ala stvorio je u paru, da živi u paru, kako bi se dopunjavalo, nadograđivalo, potpomagalo, upotpunjavalo, kako bi se smirivalo jedno uz drugo. Dakle, sve što je Allah subhanahu wa ta'ala stvorio, sve što postoji, postoji u paru, živi u paru. I Allah subhanahu wa ta'ala u mnogim kuranskim ajetima u svojoj knjizi govori o tome. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Az-Zariyat وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ I mi smo od svega par stvorili. Dakle, sve što smo stvorili, stvorili smo u paru. Mi smo od svega po par stvorili. Zašto? La'allakum tadhakkarun. da biste vi o tome razmišljali, da, bi, da biste vi pouku uzeli. Također kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ Kada Allah subhanahu wa ta'ala govori o bilju, o raznovrsnom bilju i pored njegove raznovrsnosti, njegove mnogobrojnosti, Allah dželle kaže da je svo to bilje, makako ono bilo raznovrsno, svako od njega stvorio u paru. Pa kaže i od svakog ploda, od svakog rastinja, od svakog ploda mi smo po par muško i žensko stvorili. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْ نَبَاتٍ شَتَّ I Allah subhanahu wa ta'ala s nebesa spušta vodu i s njome izvodi u parovima raznovrsno bilje. Allah subhanahu wa ta'ala je također stoku stvorio u parovima, kao što nam je poznato. Pa kaže Jalla wala u min al-an'ami azwaja i Allah je stvorio od životinja od stoke parove. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala govoreći o kazivanju o Nuhu alaihi salatu wasalam kada je bio potop, opći potop i kada je naredio Nuhu alaihi salatu wasalam da u svoju lađu ukrca tadašnja stvorenja koja su bila jeli, od stoke i ostalog, pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala konkretno za stoku, rekao je قُلْ نَحْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ I mi smo rekli, ukrcaj u svoju lađu od svake životinske vrste, od svake dakle životinje, ukuca, ukrcaj po jedan po jedan par. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala sve što je stvorio, stvorio je u paru. Isto tako, isto tako i čovjeka, insana, Allah subhanahu wa ta'ala stvorio je u paru. Da dakle živi jedno pored drugoga. Da muškarac se smiri uz ženu. Da se muž smiri u svoju ženu, suprug uz suprugu. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ ذَكَرَ وَالْأُنْثَى I on, Allah subhanahu wa ta'ala stvara par muško i žensko. Kaže Jalla Vala, Wallahu khalaqakum min turab, thumme min nutfe, thumme dja'lekum ezvađa. Allah vas stvara od zemlje, zatim vas stvara od kapi sjemena i najzad vas čini muškarcima i ženama. Dakle, od Allahove zakonitosti jeste brak. Od Allahove zakonitosti koju je Allah dao na zemlji, da vlada jeste da se živi u paru pa konkretno za nas ljudsku vrstu da živimo dakle u paru, da muškarci žive sa ženama, da muž živi sa ženom. Zbog toga ćemo naći naše ispravne prethodnike, najbolje ljude, prvu generaciju, ashabe, da su govorili da bi, kada bi znali da im je preostao samo određeni kratak period do kraja života oni bi se oženili. Pa kaže Abdullah ibn Mas'ud radijallahu ta'ala kada od moga života ne bi preostalo više od desetak dana, a ja bio neoženjen, ja bih se oženio kako ne bi sreo Allaha subhanahu wa ta'ala neoženjen. Kada od mog života ne bi preostalo više od deset dana, ja bih se oženio kako ne bi sreo Allaha subhanahu wa ta'ala kada umrem neoženjen. Jer od Allahove zakonitosti je biti oženjen, dakle stupiti u brak. Pa onaj koji se ženi, on uspostavlja red na zemlji. On uspostavlja red na zemlji jer ono što je Allah dželjavala propisao, ono što Allah hoće, to je dakle sklad, to je red. Odstupanje od toga jeste pravljenje nereda, nereda po zemlji. Također, Omer radijallahu talan kaže, doista mladića, ne spriječava da stupi u brak osim dvoje. Nema prepreke za brak kod mladića osim dvoje, a to je ili da nisu u mogućnosti da imaju potomstvo ili se bave razvratom. Trećeg nema. Ili ne mogu da imaju potomstvo, pa stoga i zbog toga ne žele da stupaju u brak sa ženama, žene žele potomstvo, žele djecu i slično, ili se bave razvratom svoje strasti, prohtje zadovoljavaju na razvratan način, zadovoljavaju na nedozvoljen način. Dakle, život u braku jeste Allahova subhanahu wa ta'ala zakonitost. Zatim, život u braku, koliko znači živjeti u braku i koliko je to vrijedno, šta znači to što živimo sa svojim suprugama i one s nama, također brak je bio sunnet praksa vjerovjesnika i poslanika Vjerovjesnik Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wa sallam i prije njega skoro svi poslanici vjerovjesnici živjeli su u braku. O tome nam Allah dželle vala govori kada kaže: "Walaqad arsalna rusulan min qablika وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّ Kada se obraća našem vjerovjesniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam kaže mi smo zasigurno davali poslanike i prije tebe. Mi smo zasigurno slali ljudima poslanike i prije tebe i njima, njima smo davali da imaju žene i da imaju potomstvo. Dakle, poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam i prethodni vjerovjesnici poslanici skoro svi živjeli su u braku. Pa to što i mi živimo u braku sa svojim suprugama, time potvrđujemo jedan od sunneta, jedan, jedno od stalnih praksa naših prethodnih vjerovjesnika i poslanika zajedno sa Muhammedom sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kao najodabranim poslanikom, kao pečatom svim svih vjerovjesnika. I sam Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam negirao je, korio je svoje ashabe ukoliko bi saznao da se neki od njih posvetio, posvetio ibadetu zapostavljajući, zapostavljajući brak. Pa se spomnio u hadisu Enesa ibn Malika radijallahu ta'ala da su trojica ashaba došli suprugama Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam i zatražili od njih, pitali supruge vjerovjesnika Muhammeda alaihi salatu wa o njegovom ibadetu unutar njegovih kuća, unutar kuće, jeli? jer su viđali Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve selleme šta čini na polju izvan svojih kuća pa bi oni to činili. Međutim, šta čini unutar svoje kuće, to oni nisu mogli da vide. Pa su došli suprugama Allahovog poslanika alaihi salatu ve selam i zatražili, zatražili od njih da ih obavijeste. Pa kada su ih obavijestile, njima se to kao učinilo malo. Njima se to učinilo malo, pa su rekli, Allahovom poslaniku alihi salatu wasalam su oprošteni grijesi. Nama nisu. Ko nam garantuje da će se naši grijesi oprostiti nam? Pa jedan od njih rekao, ja nakon ovoga dana nikada više neću jesti, odnosno postiću svaki dan. Drugi je rekao, ja nakon ove noći neću nikako više spavati, cijelu noć i svaku noć od ove noći ću provoditi u namazu, a treći je rekao ja se neću približavati ženama, ja se neću ženiti. Kada su te riječi došle, doprle do Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alihi wasallam, on se ispeo na mimber, obratio se ljudima među kojima su bili i ta trojica njegovih ashaba. Pa je rekao šta je ljudima, pa govore tako i tako, doista sam ja najbogobojazniji od vas i ja najviše strahujem od Allaha subhanahu wa ta'ala jer ga ja najviše poznajem. Nakon toga je rekao, ali doista ja i klanjam i spavam i postim i jedem I ženim se ženama, pa onaj koji odstupi, onaj koji nije zadovoljan mojom praksom, odstupi od moje prakse, odstupi od moga sunneta, nije zadovoljan mojim sunnetom, taj i nije od mojih sljedbenika. Zato, nakon što želimo da uspostavimo red na zemlji, pa da živimo u braku, stupajmo u brak iz tog razloga što je brak sunnet Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alihi veseleme, odnosno njegova stalna praksa kao dakle i praksa prethodnih vjerovjesnika i poslanika. Zatim, brak, stupanje u brak je i pokornost Allahu subhanahu wa ta'ala. Allah traži od nas da živimo kao što smo vidjeli jeli, u paru, odnosno da živimo sa svojim suprugama i da one žive s nama, da se smirimo jedno uz drugo kako bi porodica funkcionisala kako treba, kako bi kasnije i društvo, zajednica funkcionisali kako, kako treba. Pa Allah subhanahu wa ta'ala u brojnim kuranskim ajtima govori o braku, govori o zasnivanju braka i za divno čudo većina tih kuranskih ajeta dolazi u imperativu, dolazi u naredbi, u zapovjednom načinu. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri An-Nisa فَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَا Ženite vama drage žene. Ženite se ženama koje su vam drage. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Nur وَأَنْكِهُ لَأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ ibadikum. Udavajte neudate i ženite neoženjene i vaše čestite robove i robinje vaše. Dakle, vidimo ova dva kuranska ajeta u suri An-Nisa i u suri An-Nur da Allah naređuje ženite se ženama koje su vam drage i ženite i udavajte jeli vaše. Također Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme obraćajući se u hadisu Abdullah ibn Mas'uda obraćajući se omladini kaže ja mašar šabab, men istata minkumul al ba'ata fal yatazawwaj o skupinom mladića koji od vas u mogućnosti da snosi troškove bračnog života, da ispunjava potrebe bračnog života, neka se ženi. Dakle, većina ovih šerijetskih tekstova došlo je u imperativu, u zapovjednom načinu. Pa stoga pojedini islamski učenjaci su zauzeli stav da je obaveza ženiti se, da je obaveza stupiti u brak. Većina islamskih učenjaka su stava da je to dakle sunnet, da je to sunnet općenito, Međutim, ponekada zna biti obaveza kada? Kada se čovjek boji upadanja u blud. On ne mora, jer je obaveza čuvati se bluda i nemorala. Kako da se čovjek sačuva od bluda i nemorala? Jedan od načina jeste stupanje u brak. Jedan od najefikasnijih načina da se čovjek sačuva od bluda, nemorala, razvrata jeste da stupi u brak, da zasnuje bračnu zajednicu, da stupi jeli, u brak sa njemu dragom, voljenom, osobom. Također, e, brak može biti i haram. Stupanje u brak na drugoj strani može biti haram, kako kažu pojedini islamski učenjaci. Kada? Kada čovjek ne može da ispunjava potrebe bračnog života, a ne može ni da ima potomstvo, a možda dakle i nije u potrebi za drugim spojem u potrebi za ženom. Pa će dakle drugu osobu dovesti u nezavidnu situaciju dovešće dakle sebe u probleme, a nema potrebe za ženitbom. I pogotovo ukoliko to prešuti, ne obznani drugoj strani da nije u mogućnosti da ima potomstvo, da nije u mogućnosti da snosi troškove bračnog života, a zna da ta druga strana nije zadovoljna takvim načinom života. Uglavnom, dakle, stupanje u brak za onoga ko je u mogućnosti, a naročito ko ima potrebu, to je pokornost Allahu subhanahu wa ta'ala, odazivanje Allahovoj subhanahu wa ta'ala naredbi ili, ili preporuci. Zašto je korisno živjeti u braku? Zato što se supružnici, muž i žena, suprug i supruga potpomažu također u pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala muž i žena najčešće borave jedno uz drugo, pa stoga dakle i utiču jedno na drugo. Ukoliko ta porodica bude sačinjena od vjernika i vjernice, supružnici budu vjernici u Allaha subhanahu wa ta'ala, tada će se oni potpomagati u Allahovoj subhanahu wa ta'ala vjeri. I to je zasigurno nešto najbolje što čovjek može da ima u svojoj kući. Vjernik, muž, najbolji njegov imetak kojeg on ima kod sebe jeste njegova supruga. Jeste njegova supruga, čestita žena Hajirli, žena vjernica. Kada su objavljeni kuranski ajeti i sure Etaube koji govore o gomilanju zlata i srebra, kako nam prenosi Saubana radijallahu ta'alan, tada su ashabi upitali kada bismo samo znali koji je to imetak najbolji pa da ga mi gomilamo, da ga mi skupljamo. Evo u ovim ajetima u surije Teube kori se onaj koji gomila zlato i srebro. I ukoliko ga ne bude udjeljivao na Allahovom putu sutra, na sudnjem danu bit će kažnjavan tim imetkom. Kada bismo mi znali koji je to najbolji imetak, koji je to najkorisniji imetak zbog kojeg ćemo sutra na drugome svijetu biti nagrađeni, a ne kažnjavani rekli su ashabi. Pa je Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallame čuvši te njihove riječi rekao afdaluhu lisanun zakirun wa kalbun šakirun wa zauđetun mu'minetun tu'inuhu ala imanihi. Najbolji imetak čovjeka jeste njegov jezik kojim mnogo slavi veliča Allaha subhanahu wa ta'ala najbolji imetak čovjeka jeste njegov jezik kojim često spominje Allaha subhanahu wa ta'ala. Zatim srce koje je zahvalno Allahu subhanahu wa ta'ala na njegovim blagodatima i žena vjernica koja ga pomaže u njegovom imanu, u njegovoj vjeri. Imam el-Kurtubi, rahimahullahu ta'ala, veliki komentator Allahove subhanahu wa ta'ala knjige u komentaru kuranskog ajeta nama dobro poznatog kojeg najčešće učimo u vidu dove u namazu, pred kraj namaza i slično, na seždi Rabbena atina fid dunija hasene wa fil ahireti hasene wa qina nar. Gospodaru naš, podari nam na dunjaluku dobro i podari nam na ahiretu, na drugom svijetu dobro i sačuvaj nas, vakina azabe nar, sačuvaj nas džehennemske kazne. Sačuvaj nas patnje u vatri. Kaže Imam Al-Kurtubi komentarišući ovaj ajet kod riječi Rabbena Atina fi dunja hasen. Gospodaru naš podari nam na dunjalu dunjaluku dobro, kaže Imam Al-Kurtubi. Šta se misli pod dobrom u ovim riječima? Kaže misli se na dobru, čestitu, hajrli ženu, vjernicu gospodaru naš, podari nam na dunjalku dobro, to jest podari nam na dunjalku čestitu ženu vjernicu, jer je to najbolji imetak, kako smo malo prije čuli iz hadisa Allahovog poslanika alihi salatu wasalam. Zašto je to najbolji imetak također? Zbog toga što žena vjernica može biti razlog da se na tebe spusti Allahova milost da ti Allah dželle ukaže svoju milost kako je došlo u hadisu da kaže Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem Allah se smilovao čovjeku koji ustane noću da klanja, pa klanja koliko mu Allah dozvoli, zatim probudi svoju suprugu, pa ukoliko ona odbije da ustane, popršće je po licu vodom. I ona ustane i klanja. I kaže dalje, Allah se smilovao ženi koja ustane noću da klanja, pa klanja koliko je Allah dozvoli, zatim ode da probudi svoga muža, pa ukoliko on odbije da ustane, poprće ga vodom po licu i on ustane i klanja. Dakle, supružnici, potpomagajući se u dobru, mogu da zarade Allahu subhanahu wa ta'ala milost. Također, Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa govoreći o vrijednosti čestite žene, vjernice, s kojom zasigurno se gradi zdrava porodica, s kojom zasigurno se gradi sretna kuća. Kaže Allahov poslanik alaihi salatu sam govoreći o takvoj ženi, kaže Men rezakahu Allahu imraeten salihaten faqad a'anahu ala šatri dinihi. Koga Allah djelavala obskrbi čestitom, poslušnom ženom, vjernicom, on ga je pomogao u polovici njegove vjere. Onaj koga Allah subhanahu wa ta'ala počasti, obskrbi čestitom hajrli ženom vjernicom, pomogao ga je u polovici njegove vjere, pa neka se on boji Allaha subhanahu wa ta'ala u drugoj preostaloj polovici, polovici njegove vjere. Ebu Suleiman Darani, rahimahullahu ta'ala, zbog svega ovoga, zbog toga što je žena uh, najbolji imetak zbog toga što žena potpomaže čovjeka u bogobojaznosti, što predstavlja polovicu njegove vjere, što može da bude razlog spuštanja Allahove milosti na čovjeka. Ebu Suleiman Darani, rahimahullahu ta'ala, veliki islamski učenjak i pobožnja, kaže žena nije samo imetak na Dunjaluku i žena nije samo od Dunjalka, već i od Ahireta, jer te ona postiče na Ahiret, jer ona može da bude razlog tvog uspjeha uspjeha na ahiretu. Zato stupanjem u brak i življenjem u braku možemo sve ovo da postignemo. Zato budimo svjesni svoga braka i čuvajmo svoj brak. U braku možemo doživjeti Allahovu milost. U braku možemo imati najbolji, najbolji imetak. Kao što ćemo vidjeti također da je doista brak i siguran put do i konkretnog imetka, onoga za čim počesto uh, žudimo i, i, i u čemu naše oči zablistaju, zasijaju jeli, i slično. Dakle, sve to možemo imati u braku, zato čuvajmo svoj brak. Zato na najljepši način obhodimo se prema svome, prema svome supružniku. Zatim, islamskim brakom zasigurno čuva se čast, čuva se četnost, čuva se spolni organ. Allahov poslanik sallallahu alihi wasallam u prethodno spomenutom tom hadisu Abdullah ibn Mas'uda o skupinu mladića koje od vas u mogućnosti da ispunjava potrebe braka, neka se ženi, jer će mu to, dalje teče hadis pa kaže Allahu poslanik alihi salatu sam, jer će mu to pomoći u obaranju pogleda i čuvanju stidnog mjesta. Ženitba, stupanje u brak, život u braku, pomoć će čovjeku da obara svoj pogled, da ne gleda u zabranjeno, da ne gleda za drugim ženama i pomoći će mu nakon toga da čuva svoje stidno mjesto, odnosno da čuva svoj spolni organ. Dakle, zasigurno stupanjem u brak čuvamo, čuvamo se od harama, čuvamo se od nemorala, čuvamo se od razvrata. Ne samo to, već stupanjem u brak, zadovoljavajući svoje prohtjeve, svoje strasti, imamo nagradu od Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Ne samo dakle da postižemo zaštitu, da se čuvamo razvrata, nemorala i na takav način čuvamo se od džehennemske kazne, isto tako na drugoj strani postižemo ogromnu nagradu od Allaha subhanahu wa ta'ala. Postižemo sevap čak ukoliko zadovoljavamo svoje prohtjeve strasti sa svojim supružnikom svakako na halal, na halal način. U jednom od hadisa spominje se da su siromašni ashabi došli Allahovom poslaniku Muhammedu sallallahu alihi wasallame i požalili mu se na imućni ashabi. i kažu imućni ashabi odoše ispred nas. Oni klanjaju kao što i mi klanjamo. Oni poste kao što i mi postimo. Međutim, oni imaju i metka pa ga udjeljuju. Oni imaju i metka pa ga udjeljuju na Allahovom putu. Udjeljuju sadake, a mi nemamo. Mi nemamo i metka. U tome oni odoše daleko ispred nas. Pa Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve selleme tada podučava svoje siromašne ashabe šta je sve sadaka. Nije samo sadaka da udjeliš imetak, već je sadaka i da kažeš subhanallah, da kažeš alhamdulillah, da kažeš la ilaha illallah, da kažeš Allahu akbar, to je sadaka. Sadaka je da se nasmiješ svome bratu u lice, sadaka je da kažeš nekome lijepu riječ i kaže Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve selleme čak vi u zadovoljavanju svojih prohtjeva, odnosno u spolnom snošaju sa svojom suprugom, imate sadaku. Pa kažu ashabi Allahov poslaniće, zar je moguće da neko udovoljava svojim prohtjevima strastima, da zadovoljava svoje prohtjeve strasti i da opet za to bude nagrađen, pita Allahov poslanika alihi salatu sam, šta mislite da kada bi zadovoljio svoje prohtjeve i strasti na zabranjen način, putem nemorala, putem bluda, Da li bi bio griješan? Kažu svakako. E, kaže isto tako. Ukoliko zadovoljite svoje prohtjeve strasti, na dozvoljen način imat ćete nagradu od Allaha subhanahu wa ta'ala. Brak je put do sretnog, smirenog, spokojnog života. Islamski brak je put do sretnog, smirenog, spokojnog života. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا li teskunu ilija. Ovaj kuranski ajat spominjali smo u našoj prethodnoj emisiji. 21. ajat sura Rum. I od Allahovih ajeta, dokaza, znamenja jeste i to što vam od vaše vrste za vas stvara žene. Da se smirite uz njih. Da se smirite uz njih. Dakle, smiraj se postiže uz ženu. Smiraj se postiže u porodici. Uz čestitu, hajirli, ženu, vjernicu. Također Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam kaže četiri stvari doprinose sreći čovjeka, doprinose njegovom sretnom životu. Pa kaže na prvom mjestu čestita žena, čestita žena vjernica. Zatim kaže prostrana kuća, zatim dobar komšija, zatim udobno auto, udobno prevozno sredstvo. Upoznajmo se sa ovima i sa drugim koristima braka, onoga u čemu se nalazimo i ljubomorno čuvajmo svoj brak, a zasigurno ono čime ćemo je li ponajbolje čuvati svoj brak, odnosno sretno živjeti sa svojim supružnikom, jeste dakle, i to da se odlikujemo određenim osobinama. Osobinama sretnika, osobinama ukućana sretne kuće. Dakle, da imamo određene osobine. Ne možemo preko noći živjeti sretno. Ne možemo preko noći izgraditi sretnu, zdravu porodicu. Dakle, treba svako od nas, i muž, i žena, i suprug, i supruga, poraditi na sebi. Mora kod sebe svaki od nas, i muškaraca, i žena, da dakle ima određene osobine da bi sretno živio sa drugim svojim supružnikom. O tome ako Bog da o osobinama u ukućana sretne kuće uz Allahovu dozvolu govorimo u našoj narednoj emisiji. Do tada Allah subhanahu wa ta'ala molim da oprosti meni vama, mojim vašim roditeljima i svim vjernicima, muslimanima i muslimankama. Walhamdulillahi rabbil alemin. Wa sallahum ala nebina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.